Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što sam najavila i na početku programa, ponoć 14. i vrijeme da konačno pričamo o tom danu žena koji, je zapravo, koji se zapravo odvio već sada i jučer. No dobro, nema veze, svaki, svaki dan može biti dan žena, pa Mislim da se niko neće ljutiti što smo ušli 14 minuta u drugi dan. Svakako viralna tema ovog tjedna jest taj dan žena i marš koji se, noćni marš koji se održao jučer na Korzu. Pa evo malo kako bismo proslavili ovaj dan, idemo natrag do korijena ovog dana i prisjetimo se povijesti i zapravo kako je taj Međunarodni dan žena postao takav kakvim je danas. Međunarodni dan žena ili skraćeno samo kao dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. godine u SAD-u deklaracijom koju je donijela socijalistička stranka Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. kada je poginulo 140 žena. Ideju za obilježavanje Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u doba brze industrializacije i ekonomske ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1857. godine u Njorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. demonstracije je rastjerala policija. Te iste žene su osnovale sindikat dva mjeseca kasnije. Protesti 8. ožujka događali su se i sljedećih godina od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godine 1910. prva narodna ženska konferencija bila je održana u Kopenhagenu u organizaciji socijalističke internacionale te ustanovila Međunarodni dan žena na prijedlog slavne njemačke socijalistice Claire Zetkin. Sljedeće godine je Međunarodni dan žena obilježen od preko milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Ti događaji su koincidirali s požarom u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku, nakon koga su slabe mjere sigurnosti na radu okrivljene za veliki broj žrtva. U početku Prvog svjetskog rata žene širom svijeta, širom Europe, su 8. ožujka 1913. održavale demonstracije za mir. Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bile su prvi stadij ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije, bolševička feministkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Lenjina da 8. ožujka postane državni praznik, te, te se tijekom sovjetskog razdoblja koristilo za obilježavanje herojstva radnica. Međutim, u mnogim državama taj je praznik izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja pripadnicama suprotnog spola, posluživši kao svoje vrsni amangla majčinog dana i Valentinova u zapadnim državama. Pa evo na neki način je dosta i žalosno što je taj dan mm, u većini svijeta postao nešto komercijalno i sve cvjećarnice i svi dućani su na neki način odlučili plasirati kako ovaj dan treba slaviti time da muškarci ženama ili žene ženama međusobno poklanjaju cvijeće, a otišlo je puno, puno dalje od onoga što žene zapravo žele i što još i dalje traže puno, puno godina kasnije, a to jest jednakost i prava. No vrijeme je da idemo na jednu malo glazbenu pauzu, poslušat ćemo Whitney Houston i I'm Every Woman. whatever you want, whatever you need. Slušali smo Whitney Houston i I'm Every Woman i vrijeme je da se, sada je vrijeme da se vratimo uh, emisiji viralno posvećenoj ženama i danu žena. Pa evo kako je i sam započeo maršem, tako se diljem svijeta um, 8. 8. mart ili Dan žena obilježava maršem, pa je tako i obilježen u rijeci noćnim maršem. Um, već preko 100 godina znamo 8. marca obilježava kao dan posvećen ženskoj borbi za slobodu, ravnopravnost, jednakost, solidarnost, pravo, pravičnost i poštovanje. Recimo ne cvijeću, ne bombonjerama, ne materialističkim i konzumerističkim romantičnim mazanjem očiju, već ženskoj borbi za to danas se napokon shvati kao sposobna, autonomna i cjelovita ljudska bića. Izjavile su, izjavila udruga Pariter na svojoj Facebook stranici i Večeras, večerašnji marš su zapravo one i njihove gošće predvodile žestokim govorima u kojima su zapravo tražile svoje, svoja prava i ono što svi zaslužuju. Za život bez nasilja, jednaka prava i mogućnost za sve, živjela jednakost i sloboda, živio 8. mart. Ovaj dan obilježava se maršem, kao što sam i rekla, u ostatku svijeta, te ćemo tako poslušati isječak iz govora prošlogodišnjeg marša u Yorku poznate glazbenice Halsey. This is the beginning, it is not the finale, and that's why we're here, and that's why we rally. It's Olympians and a medical resident, and not one word from the man who is president. It's about closed doors and secrets and legs and stilettos from the Hollywood Hills to the projects and ghettos. When babies are ripped from the arms of teen mothers and child brides cry globally under the covers, who don't have a voice on the magazine covers. They tell us take cover. But we are not free until all of us are free. So love your neighbor. Please treat her kindly. Ask her her story and then shut up and listen. Black, Asian, poor, wealthy, trans, cis, Muslim, Christian, listen, listen, and then yell at the top of your lungs. Be a voice for all those who have prisoner tongues, for the people who had to grow up way too young. There is work to be done, there are songs to be sung. Lord knows there's a war to be won. u ovim borbenim stihovima u vrlo kratko zapravo u 50 sekundi Holzi je ispričala ono što sve žene svijeta zapravo traže. Svi smo primorani hvatati nekakve standarde i izgledati baš onako kako treba na naslovnicama i svi misle da je na neki način savršeno dok u dijelovima svijeta mlade djevojčice bivaju udane, bivaju im oduzeta djeca, prava Pa evo, došli smo do kraja još jedne emisije Viralno i svakako bih pozvala sve žene da budu ponosne na to što su žene i da se bore i da traže svoj glas i da možda u nekom trenutku ga neće imati, ali uz borbu sigurna sam da ćemo uspjeti. Glas po glas nastaće veliko more glasa, veliki krik i mislim da time možemo napraviti nekakvu promjenu. Zato jednostavno samo trebamo ostati snažne i jedna uz drugu. Sretan vam dan žena. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.